Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Խաչքար ուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողություն պատերազմի ընթացքում զոհված վանք գյուղի աշխարհազորայինների հիշատակին։ Երևան Հաջիյան, հայրենիքի ամնացորդ պաշտպանն ու միջազգայինագետ քաղաքագետը։ Միշատակի միջոցառում նվիրված 2020 թվականի ռազմական գործողությունների մանմահացած Անդրանիկ Բաբայանի հիշատակին։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Յուրաքանչյուր Էնվեր Փաշա ունի իր Հակոբ Մելքումյանը։ Մեր համերկրացի զորավարի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Աշխարհի բացում Ասկերյանի շրջանի Սզնեկ համայնքում օրեր առաջ տեղի է ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում յուղի պաշտպանության համար մղված մարտերում իրենց կյանքը զոհաբերած Վանք յուղի աշխարհազորայինների գումարտակի 6 մարտիկների հիշատակը հավերժացնող աշխարհ ուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Խաչքարի օրնության կարգն իրականացրել է Տեր Մաթեոս Քահանա դրավանցը, որին ներկային հերոսների հարազատները, մարտական ընկերներն ու հյուրերը։ Խաչքար Օշարձյանը տեղադրվել է այն վայրում, որտեղ ազնակազմը պատերազմի օրերին դիրքավորվել եւ ինտենսիվ հրետակոծության պայմաններում ապահովում էր գյուղի անվտանգությունը, թույլ չտալով ճշնամական ուժերի ներթափանցումը սզնեք։ Ճշնամու դեմ անհավասար պայքարում տղաները ազնվիրաբար են կատարել իրենց հայրենասիրական պարտքը։ Կերտել սխրանքի, հերոսության ու նվիրումի բազում դրվագներ։ Յուրաքանչյուր պատերազմ ունի իր հերոսները, եւ այս պատերազմը նույնպես իհայտ բերեց նորանուններ։ Ալեքսեյ Մակյան, Վահագն Սերյանյան, Արտակ Ավագիմյան, Արսեն Ապրեսյան, Արտաշ Ղալայան եւ Վադիմ Հունանյան, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին հայրենիքի այս հատվածը։ Միջոցառմանը հրապարակվել է նաև Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, որի համաձայն հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի եւ մարտական գործողությունների ընթացքում դրսեւորած բացառիկ խիզախության ու ազնականարիության համար աշխարհազորայիններ Ալեքսեյ Մակյանն ու Վահագն Սերյանյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Հայրենիքի պաշտպանն ու միջազգայնագետ քաղաքագետը 2020 թվականին Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում զինծառայողների հետ միասին աչքի են ընկել նաև հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված բազմաթիվ կամավորականներ։ Այդ նվիրյալներից մեկն էլ Երևան Միքայելի Հաջյանն էր, ով դեկտեմբերի 14-ին կբոլորեր ծննդյան 44-րդ ամյակը։ Ծնվել 1977 թվականին Բաքվում, լրագրողի ընտանիքում։ 1988-ին Ադրբեջանում հայ բնակչության նկատմամբ ծայրառած զանգվածային ջարդերի ժամանակ ընտանիքի հետ բռնագաղթել է Հայաստան, Երևան։ 2001 թվականին ավարտել է Երևանի հայկական բացամասարանը միջազգայնագետ քաղաքագետի որակավորմամբ։ 1996-1998 թվականներին պարտադիր ժամկետային ծառայություն է անցել Պաշտպանության բանակում։ 2001 թվականին մշտական բնակություն է հաստատել Ստեփանակերտում։ 2002-ից 2003 թվականներին աշխատել է Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունում, իսկ 2003-ից 2020 թվականներին աշխատել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում։ 2015-ի հոկտեմբերից նրան շնորվել է երկրորդ դասի առաջին քարտուղարի դիվանագիտական աստիճան։ Վարում էր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի Սփյուռքի բաժնի պետի պաշտոնը։ 2002 թվականից միաժամանակ զբաղվել է հասարակական գործունեությամբ։ Եղել է Հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության վարչության անդամ, արտաքին կապերի բաժնի պատասխանատու։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ադրբեջանական զինուժի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի առաջին իսկ օրը, որպես կամավորական աշխարհազորային զինվորագրվել է պաշտպանության բանակին։ Նրա հարազատ եղբայրը Նուրեր Հաջյանը զոհվել էր 2016 թվականի ապրիլի 4-ի նույն 5-ի գիշերը Թալիշի ուղությամբ ընթացող թեժ մարտերի ընթացքում եւ պատերազմի լուրն առնելով Երևանն առանց վարանելու շտապեց ռազմաճակատ, թեև կարող էր իր զբաղեցրած պաշտոնից ելնելով մնալ թիկունքում։ Մարտական գործողությունների մասնակցել է Հադրուտ քաղաքի եւ Արալ լեռան միջակայքի պաշտպանական մարտերում, սակայն անհավասար ու թեժ մարտերում հոկտեմբերի 6-ին հերոսաբար զոհվել է։ Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։ Երևան Թաջյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոչյան իշխանով եւ մարտական ծառայություն մեդալով։ Գործունեության ողջընթացքում Երևանն առանձնանում էր բարձր արհեստավարժությամբ եւ բազմագիտությամբ, աշխատանքի հանդեպ բարեխիղճ եւ պատասխանատու վերաբերմունքով։ Լինելով պարտաճանաչ հանձնավորություն, նա ամնացորդ նվիրվում էր աշխատանքին, գիրառում մասնագիտական ոչ գիտելիքներն ու կազմակերպչական հմտությունները, իր արժեվ դրված խնդիրը լուծելու համար։ Իպատիվ Երևանի Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում տեղադրվել է նրա իշտակը հավերժացնող հուշատախտակ։ Որպես մարդու հայրենիքին ծառայող, նա իր ոչ գիտակցական կյանքի ընթացքում կարողացավ գտնվել բարձրության վրա, Հարազատների ու նրան ճանաչողների ուշերում մնալով մաքուր, անկեղծուվ է։ Նա գնաց ցույց տալով մեծ ճանապարհը անսահման նվիրումի ու ազնորացության։ Գնաց միաձուլվելու եղբորը եւ հայրենիքի ազատության համար հերոսացած քաջերի աստղաբույլին։ Հուշ ցերեկույթ Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում օրեր առաջ տեղի է ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի նվիրյալ հայրենիներից մեկի Անդրանիկ Հովիկի Բաբայանի իշտակի նվիրված հույս ցերեկույթ, որի ընթացքում բացվել է նաև հերոսի իշտակը հավերժացնող տաղավար։ Հոր խոսքերով այն ընտանիքի կողմից կառուցվել է Սիրելի Զավակյան կատար երազանքը իրականացնելու համար մեծ սերուն էր բանակի նկատմամբ, մեծ սերուն էր թատերաստվեստի, դա ուզում էր դարլալ մեծ բեմերի դերասան, ցավոք նոյեմբերի օթը ճակատագրական եղավ իր համար նոյեմբերի 8-ին որոչով կոչվող տեղամասում դեսետկա կոչվող հակարակորդի անոթ հաչոտ թռչող սարքից մահացու վիրավորումը ստանում 2020 թվականին Անդրանիկը ես եմ ծրագրով զորակոչվել է Պաշտպանության բանակի շարքերը եւ ընդամենը 3 ամսվա զինծառայող էր, երբ սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Անդրանիկը ակտիվորեն մասնակցել է մարտական գործողություններին եւ զոհվել նոյեմբերի 8-ին Ղրուչով կոչվող տեղամասում։ Լսենք համակարգացի Ալիկ Դաշյանին եւ Դազղեկ Օֆիկ Սարգսյանին։ Բաբայանների առաջնեկներ, ծնվել է Արցախյան ընտանիքում, դաստիարակվել է Արցախյան ավանդույթներով, հայրենիքի նկատմամբ մեծ սիրով ու շրջապատի, թատարվեստի եւ երաժշտության նկատմամբ, իր ընկերների նկատմամբ մեծ հարգանքով։ Ապրես կարճ, բայց պատմության մեջ անուն թողնեց, իր ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել այս 44 օրվա դաժան պատերազմում 3 ամսյա ծառայողը ապացուցեց, որ զինվոր չեն դառնում, այլ զինվոր ծնվում է։ Արիությունը չի մեռնում հերոսի հետ, այլ նրանից երկար է ապրում։ Ապրես կարճ, բայց պատմության մեջ անուն թողնելով։ Հիշում եմ 8-րդ դասարանում մայիսյան երատոնի նվիրված միջոցառում էին կազմակերպում հասարակ ամեն տարի մեծ շքով մայիսին նտոնվում էր իբրև երատոն եւ Անդրանիկը շունչն ու ոգին էր այդ հանդեսի սցենարը հետեւյալն էր որ զինվորը մեկնում է արտադաշտ սիրած աղջկա նամակ է ուղարկում եւ նամակը հոստատարը բերում ու տալիս է սիրած աղջկան Անդրանիկը զոհվել էր Տարիների հեռվից երբ նայում եմ, տեսակ սարսափում եմ, այնքան ճակատագրական դարձավ իր համար։ Այն ժամանակ դժվար էր կողնորոշվել ում տայինք այդ դերը, բայց նա ուշտված էր դերասանական շնորհքով, արինասեր էր, ստեղծագործում էր եւ ամեն ինչ կարծես համընկնում էր։ Ու իր դերը նախաղաց այնպես, ինչպես 2020-ին նվիրված անznազող ու իր մատաղ կյանքը իր 18 գարունները մատաղեց հայրենիքին, զոհվեց մեծ պատգամ թողնելով մեզ։ Հայրենիքի մատուցած ծառայության եւ ազնական խիզախության համար Անդրանիկ Բաբայանը հրամանատարության կողմից բազմից սխրախուսվել է գիրատեսչական մեդալներով ու պատվոգրերով։ Իսկ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի զինվորական բժիշկները Լեռնային Ղարաբաղի դիտակետերում նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածման կանխման ուղղված հատուկ մշակում եւ կանխարգելիչ ախտահանում են իրականացրել։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի սանիտարահամաճարակային վարչությունը շարունակում է նոր կորոնավիրուսային վարակի առաջացման եւ տարածման կանխման ուղղված համալիրի միջոցառումները։ Այս փուլում մենք դիտակետերի ախտահանում ենք իրականացրել ժամանակակից ախտահանիչ սարքավորումների սառը մառախուղի գեներատորի կիրառմամբ, ասել է ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Մաքսիմ Կրիլիչկինը։ Ռուս խաղապահ զորախմբի զինծառայողների ծառայության, հանգստի, սննդի ընդունման, ժամանցի, մարզադահլիճների եւ լվացման տեղերի ախտահանումն իրականացում է կանոնավոր կերպով Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի բժշկական ծառայության մասնագետների կողմից։ COVID-19-ի դեմ պայքարի համար հատուկ մշակումն իրականացում է սպիրտային հիմքով ախտահանիչների եւ քլոր պարունակող լուծույթների ցողմամիջոցով՝ սառը մառախուղի գեներատորների կիրառմամբ։ Յուրաքանչյուր ընվեր Փաշա ունի իր Հակոբ Մելքումյանը։ Հակոբ Արշակի Մելքումյանը ծնվել է 1885 թվականին Արցախի նախկին Վարանդա գավառի ներկայիս ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Խերխան բնակավայրում, գյուղացու ընտանիքում։ Հորմայից հետո պատանի Հակոբը մոր հետ տեղափոխում է Աշխանբադ։ Այստեղ ընդունում է տեղի արական գիմնազիան, որն ավարտելուց հետո 1907 թվականին զորակոչում է ցարական բանակ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսելու ժամանակ Մելքումյանի զորամասը գտնվում էր Արեմտյան ռազմաճակատում, որտեղ նա աչքի ընկնում քաջությամբ, արժանանում Գեորգիևյան խաչի ու մի շարք ալպարքևների, եւ որպես բացառություն նշանակում է կազակային հեծյալ դիվիզիայի եսկադրոնի հրամանատար։ 1919 թվականի վերջերից Հակոբը նշանակում է առաջին Թուրքեստանյան դիվիզիայի առաջին բրիգադի հրամանատար։ Մասնակցել է Բուխարայի գրավմանը 1920-ից 23 թվականներին բազմաչիների խմբի ոչնչացմանը 1921 թվականին արժանացել է Կարմիր դրոշի շքանշանին։ Թուրքեստանում բազմաշների դեմ մղած կռիվներում, ինչպես Հակոբ Մելքումյանն է խոստովանել իր բացառիկ հարցազրույցներից մեկում, բախտն ինձ ճպտաց ու մի անգամ եւս հնարավորություն տվեց ուղղել Էնվերին ոչնչացնելու հարցում թույլ տրված ճակատագրական սխալս։ Հատկանշենք, Էնվեր Փաշան երիտթուրքերի ռազմական նախարարն էր, հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից թերևս միակը, ով չհամակերպվեց իր կուսակցության ամոթալի պարտության հետ։ Նա երկար դեգիրեց Եվրոպայում, փորձեց սիրաշահել գերմանացիներին, ծառայեց անգլիական հետախուզությանը, Մոսկվայում միջև անգամ կոմունիստ ձևացավ եւ քանի որ ոչ մի տեղ նրա մեծամոլությունը հագուրտ չստացավ, որոշեց անցնել Միջին Ասիա։ Էնվերն իր նպատակները չէր թաքցնում՝ գլխավորել բասմաչիների, մահմեդական ծայրահեղականների խռովությունը, միացնել Պարմիլից ղիմ ձգվող տարածքները՝ Իրանը, Աղվանստանը, Բուխարան ու իրեն հրճակել Խալիվ։ Իհարկե նա չէր խոստովանում, թե քաղաքակիրթ աշխարհն ինքնակամ թողնելու, Թուրքեստանում ապաստանելու բուն պատճառներից մեկն էլ հայ վրիժարուներից խույս տալն ու հետքերը կորցնելն է։ Վերջին երկու տարում հայերի գնդակները Բերլին, Հռոմ, Թիֆլիս, Պոլիս, Ուրասես հասնում, թիրախները դիպուկ խոցում էին։ Ըստ Հակոբ Մելքումյանի, Հենվերը բազմաշների շարքային հրամանատար չէր։ Գերմանիայում ստացած ռազմական կուրծությունը, պատերազմի մարտական փորձը եւ վերջապես իր զորքի քանակական գերազանցությունը նրան վտանգավոր հակառակորդ էր դարձնում։ Նրա դրոշի տակ 17000 ընտիր հետյալներ էին, իսկ ես ունեի 1500 հետյալ եւ 800 հետևակային։ Հակառակորդի քանակական գերազանցության գործոնը չեզոքացնելու համար վճռեցի անակնկալ հարձակվել Լուսաբացին։ Մուշուշի քողով ծածկված մենք աննկատ ընդդուք մտեցակ հակառակորդին։ Երբ Սայրի գագաթին փայլատակեց արևը եւ մշուշը ծրվեց, հրադիտակով կոֆրուն գշլաղի ծայրին երևաց նրա վրանը, ոսկեզոծ կիսալուսնով դրոշը վրան։ Ես ուրախացա։ Դա նշանակում էր, որ Էմվերը ջոկատի հետ է։ Սարիգամիշում ես նրան կորցրել էի։ Այստեղ չպիտի ճողոպրեր։ Հարկ է նշել, որ Մելքումյանն ընդգրկված չէր Նեմեսիս գաղտնի կազմակերպության մեջ, բայց նա նույնպես գաղափարական վրիժառու էր, ում համար հայազգի այդ ոսոխին սպանելը նաև պատվախնդրություն էր քանի որ մեկ անգամ 1915 թվականի հունվարին Սարիղամիշի մերձակայքում պարտված են վերեզորքի մնացորդներով փախուստի է դիմել մարտի դաշտից։ Մելքումյանն էլ կազակների հետելավաշտով սկսել էր հետապնդել նրան։ Նրանց հասնելով Մելքումյանը լսում է հայերեն զրույց եւ մտածելով թե սխալվել է, կանգնեցնում է հետապնդումը։ Հետո է իմանում, որ Էվերն իր ազնական պահակախումբը կազմում էր հայերից։ Նրա վկայմամբ, ինչը հավաստում է նաև այլ նյութերով, խորթային երկրի ղեկավարությունը շահագրգռված էր Էնվերին անպայմանորեն կենթանի գերի վերցնելով ու Մոսկվային ողջ վիճակում փոխանցելով։ Սույնի առիթով իրար են հաջորդել ինչպես Լենինի, այնպես էլ Տրոցկու ու Ստալինի հերագրերը։ Մելքումյանի վկայմամբ վերջին հերագիրը եղել է բանակային միավորման հրամանատար Ոսկանյանցի կողմից, որտեղ եղել է կարճ հիշեցում մեր ժողովրդի կյանքում Էնվերի ունեցած բացառիկ դերի մասին ու պահանջ հերագիրը կարդալուց հետո ոչնչացնել։ Մելքումյանը հավաստում է, որ հերրագիրի ընթերցումից հետո իր համար པարզ եղել, որ իր ռազմական ղեկավարն ու հայրենակիցը հակառակ խորթային երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարների պահանջների իրեն տվել է խիստ հստակցություն հանրարական։ Հայ ժողովրդի դաշտի պատժի իրականացումը չհանձնել երրորդ անձին։ Այս ամենից հետո արդեն կարելի է պատկերացնել, թե ինչ բացառիկ պատասխանատվությամբ է Հակոբ Արշակի Մելքումյան, Յակով Արկադիևիչ Մելքումով բարձրաստիճան սպան՝ ի կատարածել ճակատագրով իրեն վերապահված առաքելությունը։ Տեղնուտեղը կանչեցի հետախուզության հրամանատար Սարուխանովին եւ հայերեն ասացի. «Էնվերն ինձ պետք է միայն մեռած»։ Իմ հրամանով հրետանին կրակ բացեց։ Ճշնամին չդիմացավ։ Էնվերն առանց խալաթի եւ ոտապուբիկ փախավ լեռները։ «Չես փախչի արյունարգու, քո խիղճն իմ ժողովրդի արյունն է», երթվեցի ես։ 25 վերստ մենք նրան հետապնդում էինք հասանք Չեգենղշլաղի փողոցները։ Մենք սպանեցինք ոչ թե իսլամի բանակների գլխավոր հրամանատարին, այլ պարզապես Դահիճ Էնվերին։ Նրա ազնական կնիքը իսլամի բոլոր զորքերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Խալիֆի Փեսայեւ Մուհամեդի տեղապահ այսպես էր ստորագրում ընվերը. «Վերցրի ես, իսկ անձնական Ղուրանը եւ ոսկեզոծ խալաթը հանձնեցի իշխանություններին։ Հատուցումս անխուսափելի էր»։ Այդ առաջադրանքը փայլուն կատարելու համար Մելքումովին ապարգևատրում են Կարմիր դրոշի երկրորդ շքանշանով։ 1924 թվականին նա նշանակվում է Թուրքեստանյան հեծելոզորային բրիգադի 8-րդ ստորաբաժանման հրամանատար։ 1924-ից 31 թվականներին նրա ղեկավարած ստորաբաժանումը Տաջիկստանում եւ Թուրքմենիայում ոչնչացնում է բազմաչությամբ մնացուկներին։ 1934-ից 37 թվականներին Մելքումյանը զբաղվեցնում էր Միջինասիական ռազմական օկրուգի ղեկավարի օկնականի պաշտոնը։ 1960 թվականին նա թուրքեստանցիները վերտարությամբ գիրք է հրատարակել։ Սովետական բանակի պահեստի գեներալ լեյտենանտ Մելքումովը մահացել է 1962 թվականին։ Մոսկվայի Նովոդևիչի գերեզմանատանը գտնվող նրա շիրիմի վրա ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության կողմից կանգնեցվել է խիզախ զորահարամանատարի ու լեգենդար հերոսի հուշարձանը։ Պետք է ասել, որ հուշարձանը կանգնեցված նաև հարազատ Խերխան գյուղում։ Մի քանի տարի առաջ Մելքումովի թորը եկել էր Պապի գյուղը, տեսել իրենց պապենական կանգնուն տունը։ Բավականին լավ տպավորություններով նա վերադարձել է Մոսկվա, խոստանալով, որ կրկին կայցելի այդքան ջերմություն փոխանցող գյուղը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի երթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։